коли вже мали перевозити тіло в інститут. Не виявилося машини та труни. Чекали їх довго. Вже було час виносити небіжчика з інституту, а машини біля моргу не було. Ірша бігав по алеї просто божеволів з жаху, в інституті й на кладовищі. Все розраховано по годинах і хвилинах. Тепер усе ламалося. І хто там дошукуватиметься, чия в тому вина? Дзвонили по телефону в поховальне бюро. Там висловили здогад, що хтось переплутав адреси, і автобус з труною поїхав до моргу міської лікарні. Клава впіймала біля воріт таксі, помчала туди. А Сергій вже не міг ні про що думати. Сидів біля воріт на лавочці і голова йому розколювалася від болю. А ще ж треба щось сказати біля могили, відкривати траурний мітинг. В пам'яті ворушилися чуті не раз слова щирий товариш, уважний, чуйний, ха-ха. Бас взагалі був проти траурного мітингу. Через зрубана він не злюбив і іршу. До останнього дня вимагав звільнити того з роботи і тільки Ірина. Вона сиділа біля нього, намагалася заспокоїти. Дала йому якусь таблетку, він пожбурив її в кущі. Нічого ти? непомітно погладила його руку. Не переживай. Усі смертні, повторила вічні, стерті і кожного разу нові слова бо про кожного їх можна сказати тільки раз. Жити непросто, а поховати вже якось поховаємо. Його не втішали навіть ці, навіть звідки взяті неї слова. Ну, що я скажу? Зразковий працівник, чуйний, добрий, це ж смішно, смішно. Зовсім не смішно. Всі ми добрі й недобрі чуйні і злі. Бери оту кращу половину. І він теж був до когось чуйний. В цю мить приїхала автобусом клава з труною. В інституті промовне казали. Труна постояла кілька хвилин. Поїхала на Берковці. Автобус не міг під'їхати до визначної ділянки. Зупинився далеко, труни несли на плечах. Через горбки, через попелище, де, мабуть, спалюють вінки, перечіплялися на пеньках, гайок на ділянці недавно вирубали. І музики не могли грати, брали мовчки. Траурне хрестя розтяглося довгою вервечкою, світило сонце якесь кволе і мляве. Буйна зелень різала очі, шелестіло під ногами молоде пагіння, погнало від зрубаних пеньків. Дивилися під ноги, переступали. Труна давила Сергієві на плече. Він теж дивився під ноги, гарячково шукав слів, якими відкриє мітинг. Поруч наступав вечірко. Йому також довелося нести Рубана, котрого не терпів за життя. Ти не дивись на мерця, порадив пошепки. Снитиметься вночі, це вже обов'язково. Ірша з вечірком ступали в третьому ряді. Одразу за труною шкандибав безпалий та завгосп інституту Сидір Кіндратович. От ми вчора з тобою балакали. І думав я довго, бубанів безпалий. Справді, життя вічний бенкет. Одні приходять до столу, інші відходять і вже не вертаються. Люди в страхові вдають, що не помічають тих, котрі не повернулися. Те бачать лише найближчі. Та як ти помітиш? коли до столу тиснуться тисячі нових. Лише той, хто вже не бачить за столом знайомих облич.